moru radija. Samo je jedan radio more. Pomorski radio, Radio Bakar, 95.8 MHz. Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Ova emisija izrađena je uz financijsku potporu Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Sadržaj ove emisije isključiva je odgovornost mreže zelenih telefona i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledište Europske unije i Ureda za udruge vlade Republike Hrvatske. Želimo vam e, dobar dan e, u e, još jednoj emisiji Zelenog telefona. Emisija je to koju radimo zajedno sa udrugom Žmergo i kao obično s nama kroz emisiju vodit će nas i Ana Golja. Ana, dobar dan. Dobar dan i lijep pozdrav svima. Prije svega moramo vam uputiti na samom početku današnje emisije najprije ispriku našim slušateljima, ispriku i vama kasnili smo evo nekih 7-8 minuta, imali smo dobar razlog, a zašto? Mali slatki razlog. Mali slatki razlog smo imali, pozdravit ćemo naravno e, sve učenike koji su bili ovdje kod nas u e, studiju, a bom je bilo 50-ak to su učenici osnovne škole e, Hrein, eto koji su poželjeli zajedno sa svojim učiteljicama e, da vide kako izgleda pomorski radio Bakar. Nismo im to mogli odbiti i evo ovih deset minuta doista e, vjerujem da puno znači i njima, a vjerujem i nama. Nešto su nam i snimili, pa ćemo to naravno i tijekom tjedna i čuti. Evo, to je bila isprika koju smo odmah koju smo odma željeli e, vam reći. A sada krećemo u samu emisiju koja je emisija zelenog telefona pa ćemo Anu e, pitati prije svega što ima novoga. Evo, baš jučer imali smo prijavu na zeleni telefon, vezano je uz nasipavanje lukobrana u Iki. E, građani se pitaju zašto se on nasipava, s čime se nasipava i da li je to se skupa sa po propisima. Naime, građani su vidjeli da e, znači, u Ičićima se je rušio motel mhm. i građani su vidjeli da je sav taj građevinski materijal, zemlja e, skupljena i bacana e, znači, na taj lukobran, na proširenje tog lukobrana. Međutim, ono što je baceno nije baceno samo građevinski materijal koji pretpostavljam da bi trebao biti, već su građevinci prilikom znači pobiranja materijala skupili i samo onaj ostali otpadni materijal. Tako da je tu bilo stvarno svega pomiješano. Došlo nam je e, jaka bura i jugo koja je to sve skupa raznijela i to sada i to je plivalo po moru, odnosno po podmorju se razvilo i na to se sada ponovno, jer kako im je to sve raznijelo more, se sada ponovno nasipava građevinski materijal i građani se pitaju dobro, ovaj, znači po kojim odredbama, da li je to sve po propisu i na koji način spriječiti ako je to nije po propisu dalje. Tako da smo mi e, jučer evo uputili poziv, e, odnosno upit na e, komunalno redarstvo grada Opatije. Mhm. Zatim na građevinsku inspekciju i na lučke kapetanije, odnosno inspektorat pri Ministarstvu pomorstva. Evo, doista bit će zanimljivo čuti odgovor e, i Lučke kapitanije i svih onih e, nadležnih institucija koji bi tu trebali e, dati svoj odgovor. Međutim, vjerujem da općenito slijevanje otpadnih voda u more, ta odvodnja na neki način, možda kroz vaših neke od korisnih savjeta možete pomoći našim slušateljima što napraviti u takvim slučajevima ne samo uh, kad uh, nešto se vide, kad je nešto treba ukazati, nego možda kad su i sami uh, neposredni sudionici takvih stvari. Jer mnogi nešto grade, odbacuju. Najlakše je odbaciti, jel tako, i baciti u more, ne znam. Jer ljudi misle da se onda da, ne vidi. Da, da se ne vidi i da je to to, mislim. Da, nije to jer poslije to svi spliva ovaj, nama na plaži, onda se ljutimo, a vidi kako nisu očistili plažu mm. ili kako nam je more zagađeno, tako da to je definitivno jedna od stvari koju treba prijavljivati. uh Ono što e, bi ja voljela upozoriti građane kada nam prijavljujete ili kada prijavljujete nadležnim službama, zapišite si kad je to bilo, da li je to nešto što se ponavlja. E, ako imate fotografiju je isto tako super jer e, nam je to nekakav dokazni materijal i točna lokacija. Znači nama uvijek treba točna lokacija jer imali smo ovog, ovo ljeto evo prijava u izmošćeničkim Drage gdje je jedan građanin samo pustio poruku da je E, došlo do nekakvog izljeva u more gdje se vidjelo e, da je znači voda mhm. neprirodne boje i da smrdi međutim e, nije pustio točnu lokaciju i sad općina Mošćenička Draga je, je velika i mhm. stvarno kada mi pošaljemo inspekciju na teren oni ne znaju gdje tražiti znači puno mhm. nam je lakše ako znamo točnu lokaciju i to je nešto što javljate bilo nama bilo da ćete javljati sanitarnoj inspekciji ili vodopravnoj inspekciji kod mhm. ministarstva poljoprivrede ili da javljate ovaj, na zeleni telefon, znači to je uvijek, e, uvijek nam treba točna lokacija, treba vrijeme kada se je to desilo, da li je to nešto što se ponavlja, mm. jer opet na to se isto da reagirati, onda to znamo da je to, ne znam, da se pojavlja nakon obilnih kiša ili da se, pa možemo sumnjati na nekakvo napuknuće cijevi, pa u trenutku kada se, imali smo i one smeđe e, mrlje isto ovo mhm. ljeto, znači to su sve nekakve, um, nekakvi ekscesi, odnosno nekakve pojave koje su nam se desile nakon obilnih kiša, ali ima i stvari koje se konstantno e, ponavljaju i onda je dobro znati da se to stvarno konstantno ponavlja. Moramo znati da inspektori ne mogu biti na terenu cijelo vrijeme, niti na svim mjestima, da ih je premalo da bi bili u svakom gradu i da zato trebamo imati ovaj, mi Evo, imamo, e, imamo e, jedan telefon. Halo? Halo, dobar dan. Dobar dan. Ja bih htjela e, prijaviti jedan e, ilegalno odbačeni otpad, mm. odnosno madrac koji se nalazi na potezu između Kaspa i Viškova. Znači on je sa strane u praktički na zelenoj površini ovoga odbačen i tamo stoji već neko određeno vrijeme. Mhm, mhm, mhm. Aha, e, ok. Evo, zapisala sam si. E, samo jedno pitanje. da li znate, taj madrac stoji već dugo tamo ili je to nešto nedavno? E, pa to stoji već dosta dugo vremena. Ja bih rekla otprilike jedno pa možda čak i mjesec dana. Ok, i e, još me zanima da li znate slučajno da li spada to pod općinu Kastav ili, odnosno pod grad Kastav ili općinu Viškovo? Ja bi prije rekla da je to pod općinu Viškovu, zato što je bliže Viškovu. Ok, dobro, onda ćemo mi provjeriti. Hvala vam puno da ste javili, pa ćemo uputiti na nadležne institucije i prijavu. Hvala vam puno. Inače, ovaj, takve prijave vezane uz, e, e, uz e, otpad idu sada komunalnim redarima, tako da mhm. zbog toga moramo znati u kojoj općini se nalazi točnu česticu i onda tako šaljemo to i znači našim komunalnim redarima. Evo, zahvaljujemo našoj slušateljici što nam se javila. Puno je tih materijala, najčešće kad se ljudi e, naravno e, možda sele, renoviraju e, stanove, da ne kažem e, tako jedna, jedna ružna pojava gdje se kraj baja odlažu i stare stvari, e, ne znam koje se e, iz stana kojeg se seli. Mislim u principu pa, kod preuređenja ako nemaju nekakvog ovlaštenog građevinara koji sve kupi sa sobom, ljudi jednostavno bace ono je sam materijal iz adaptacija kraj baje i sad koga očekivati da će to odnijeti? Evo, to je sad stvar znači, e, našeg ponašanja. Kao prvo mi moramo znati da svav taj materijal koji mi odlažemo pored baja, e, to je mjesto kamo se ne odlaže. Za to postoje reciklažna dvorišta. Znači, sav taj materijal vi možete odnijeti u reciklažna dvorišta koje su dužne to prihvatiti i zbrinuti na pravilan način. Mhm. Odlaganje pored baja poskupljuje nama cijenu odlaganja otpada. Znači, sav sav naš, e, e, ajmo reći neposlušalko, odnosno sav naš svo naše nepravilno ponašanje uzrokuje poskupljenje cijene komunalnog e, odlaganja. Jer da mi se držimo propisa i da odvažemo u na primjerena mjesta, onda ne bi oni imali dodatne troškove izlaska dodatnih kamiona na teren i skupljanja svega onoga što, što je nepravilno odbačeno. Ja se sjećamo u jednom razgovoru sa jednim komunalnim redarom kojem je rekao mi svake godine moramo angažirati eh, tvrtku za eh, prikupljanje otpada nama otiđe između 70 do 100 tisuća eh, kuna godišnje samo na saniranje odla, divljih odlagališta otpada. E mm. sad, znači što ih mi više radimo, automatski je cijena onda i svog našeg komunalnog otpada više. E, Ana, znači, mislim da je vrlo jednostavno, vrlo jednostavno nazvat službu komunalnog e, ili e, redara ili komunalnu službu i prijaviti imaću otpad ili taj otpad ili neka dođu ili neka dođe baja ili bilo u kojem smislu nego ovako da imamo tako nemile scene, odnosno slike na našim ulicama i kvartovima kao što je i ovo. Jedan madrac, molim vas. Mislim, da, kakav madrac. E, nimalo, čak ne samo ekološki e, osviješteno, nego nimalo i e, ni zdravo. Nikad ne znaš, jel? Da. <laughs> ovaj, no, idemo dalje. Rekli smo da treba to e, na neki način e, prijaviti nadležnima, e, fotografirati ako je ikako moguće, ali isto tako, Ana, možda još nekoliko savjeta što napraviti u, ovom, u ovim slučajevima. zeleni telefon tu je uvijek. Da, znači zeleni telefon je uvijek. Kad god zovete nas, uvijek ćemo postavljati ista pitanja. Kad ste vidjeli, gdje ste vidjeli, e, mhm. šta se točno dešava, to, da dobijemo čim više informacija, mi zatim izlazimo na teren, pregledamo i vidimo ovaj, mhm. da li je još nešto dodatno i zatim prijavljujemo našim e, nadležnim institucijama. E, jedno od pitanja koje uvijek postavljamo je i naravno da li je to već bilo prijavljeno nekoj nadležnoj instituciji pa da onda mi samo se nadovežemo na to i tražimo dodatan odgovor ili dodatno pojašnjenje. Evo, vjerujem da sad ovaj prvi dio koliko god smo mogli više dali nekoliko objašnjenja, a vezano je i za otpadne vode, eto korisne savjete u otpadne vode u more, e, za ovo odlaganje po cestama, po zabačenim mjestima, e, ne samo i građevinskog materijala i tako dalje, e, javljanje, zeleni telefon, to je uvijek. Ja sad predlažem da ide zeleni džingl zelenog telefona, da naši slušatelji još jednom čuju o čemu se radi, pa ćemo onda otići na još nekoliko e, novosti koje nam donosi Ana iz udruge Žmergo. Mislite da je važno čuvati okoliš? Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem onečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. I idemo e, dalje, budući da imamo još nekoliko zanimljivih e, prijedloga i nekoliko zanimljivih e, novosti iz udruge i nekoliko najava. Ana, između svega toga, možda da nas upoznate, imamo zanimljivu Miću Marunadu u Lovranu. Eto, kako je i mi medijski pratimo, nama je to posebno zanimljivo. Tu je naravno prisustvo djeci kao što su bila i ova malo prije e, posebno zanimljiva i vjerujem kod njih da je upravo ta ekološka osviještenost e, na neki način, valjda ih učimo od, od, od rođenja tome pa tome se trudimo. Da. Mislim, u se stvarno trudimo i zato organiziramo različita događanja i evente i radionice i predavanja i po školama i van škola i uključujemo se u svakakve manifestacije koje organiziraju drugi, tako da evo, ne znam ni sama koju godinu za redom, valjda petu, šestu, <laughs> ne znam mm točno, uključujemo se i u Miću Marunadu koju u sklopu Marunade u Lovranu organizira društvo Naša djeca iz Opatije

i e, na njima e, znači provodimo radionice i igre e, sve vezano znači uz zaštitu mhm, okoliša mhm. za djecu tako da tu obično bude zabavno i evo ove godine su nam stvarno <laughs> najavili puno djece ovaj, pa su evo i malo cure danas u uredu raspoređuju drugačije program jesu zamislili nešto jer nam je trebalo doći samo znači po 20 djece svakih 20 minuta međutim sad su nam rekli da će ipak doći 40 pa moramo malo program malo promijeniti evo, <laughs> potpuno razumljivo što je nama došlo 50-ak djece iz škole Hrejin. E, evo da nas e, vide i pozdrave, naravno mi ih e, pozdravljamo tako i svu djecu, a posebno društvo naša djeca Opatija i Lovran. idemo sada do vaše mreže zelenih telefona koja će isto ovih dana evo na neki način imati svoje sastanke, svoje radionice, pa da nam kratko kažete o čemu se radi. Znači u sklopu uh, projekta Partnerstva za okoliš koji financira i ovu emisiju, uh, financiran nam je i uh, godišnji sastanak, tako da jedan smo imali prošle godine kada smo radili strateško planiranje provedbe mreže zelenih telefona mhm. u narednim, narednih tri godine i sada ove godine imamo opet sastanak, znači nalazimo se u srijedu i do petka ćemo raspravljati o tome kako nam ide provedba tog strateškog plana, što nas očekuje očekuje dalje, na koji način poboljšati naš rad i naravno diskusija o onim problematičnim prijavama, upitima gdje ne znamo na koji način se ili uhvatiti ili kako riješiti ili gdje ne dobivamo nikad dogovore ili odgovore ili nikad zadovoljavajuće odgovore, znači na koji način se uhvatiti u koštac sa takvim problemima. nas je deset udruga koje radi u mreži zelenih telefona i ovakvi godišnji sastanci su nam stvarno korisni jer onda možemo E, jedan drugome ispričati te primjere dobre prakse, znači na koji način smo mi nešto uspjeli, e, a neko drugi nije, pa onda e, da olakšamo jednim drugima, to je uh-huh. isto mhm. i malo, ajmo reći, psihoterapija naša, jer onda se možemo izjadati jedan drugome, što je uvijek dobro, jer imaš potporu ovaj, ostalih članica koje su tu da, da ti kažu, e, ali možeš se, možeš probati ovako, tako da to je stvarno uvijek dobro čuti. Evo u svakom slučaju svi ti sastanci, sve te radionice svakom dobro e, dođu e, u sudjelovanje uz djecu na Miče Marunadi. E, sada nas očekuju opet krem ovog tjedna, točnije u subotu, još jedan ekološki sajam u Opati ispred tržnice, već sve znamo. Sve znamo, sve znamo, <laughs> točno prošli tjedan nam je pljuštala kiša pa da, pa smo morali odgoditi, tako da evo ove, ovaj, nadamo se da će ovu subotu nam izdržati vrijeme, <laughs> ne mhm. izgleda danas tako, jer ja se nadam da, da, da oće, uh mhm. pa da konačno održimo i ovaj mjesec. stajem mhm. ovaj, tako da jer ljudi nestrpljivo čekuju, očekuju ovaj, sve te proizvode. jesen je, očekuje nas puno buča, pa onda a svi volimo buče i juhe od buča, tako da eto, to, to, mi se ovaj, veselimo. buče i juhe od buča. Naravno i med koji je nezaobilazan za jesen. Da, med, maslina. I naravno oni likeri i rakije koji su odlični. Od svega. Evo ja sam sada malo prije imala priliku probati, odnosno žižulu jel? Da. E, sjajno. Hvala lijepo e, naravno i gospođi Foren Poher na Žižulama, a sad idemo mi do nečega što će se održavati, vjerujem da ćete to ostvariti. E, to su brojni sajmovi razmjena e, sjemena, predavanja i to u Matuljima. Evo. Da, znači e, odlučili smo širiti ovaj e, našu ajmo taj naš sajam i sva ta predavanja koje odrađujemo tako da smo ove godine prvi put mhm. e, dobili na natječaju za javne potrebe od općine Matulji mhm. i u kojem smo znači prijavili projekt Jedi zdravo vezan je uz ekološku poljoprivredu, sajmove i zdravu hranu mhm. tako da će ćemo onda i predavanja, sva predavanja će biti vezana uz to, uz ekološku poljoprivredu, uz e, prehrambeni suverenitet, uz sjemenarstvo, izrađivat ćemo brošuru o sjemenu, e, razmjenu sjemena, dva sajma, predavanja u školama, e, izložba, tako da stvarno puno toga ćemo ovaj, uspjeti ugurati u ova, dva mjeseca, znači to je bilo javni potrebe u, za ovu godinu. Mhm. Tako da i, i plan planiramo se javljati isto za sljedeću, tako da možemo nastaviti ovu suradnju s koju smo sada ostvarili sa matuljima i sljedeće godine. Što je se nama, sa gradom Bakrom? grad <laughs> Bakar... Vidim da imate i grad Bakar, imate grad Opatiju, imate općinu Kostrena. E, pa svi su sada puni novosti. E, sada nam je vrijeme kada se rade rebalansi, kada se planiraju proračuni za sljedeće godine. Tako da, e, inače, kažem ljudima, znači pratite sada stranice naših gradova i općina. Sada se puno toga dešava. Tako da imamo, recimo, grad Bakar je upravo znači, objavio nove službene novine, broj 13 E, i možete vidjeti tu u šta grad Bakar može e, planira ulagati sljedećih godina. To je vrlo važno tako da mi dobijemo općin e, neka, nekakav dojam gdje nam se grad razvija. Isto tako mislim da je odlična inicijativa od općine Konstrena koja na svojim stranicama recimo za razliku od grada Opatije gdje ne znamo šta nam se dešava u Iki, s druge strane grad Konstrena je jedan od onih gradova koje nam je odmah objavio da su 13. listopada u uvali Žurkovo proveli istra, e, istražne radove e, koje su vezane za izradu projekta Lukobrana mhm. i da su tada izrađena, e, izvršena geotehnička ispitivanja podmorja i mislim da je to jako dobra informacija koja može dati građanima aha, vidi nešto se dešava, nisam siguran, ok, pogledam na, stranicama od općine i vidim točno što se dešava. Mhm. Još jedna od stvari koja bi vas pozvala na općini Kostrena, na njihovim web stranicama da pročitate, to je to E, to, je njihov objavljeni zaviš, e, završni izvještaj monitoringa utjecaja ekoloških čimbenika na zdravlje stanovnika općine Kosrena e, što mi se čini jako isto da je jedan dobar potez, s tim više što je mhm. sama ta stranica, odnosno gdje je i izvještaj povezana sa nastavnim zavodom za javno zdravstvo, tako da kad kliknete na, na njih automatski dobijete i otvorenu stranicu ovaj, od nastavnog zavoda za javno zdravstvo gdje imate sve podatke koje su oni očitali vezano za čistoću mora i zraka. To je stvarno jedna dobra inicijativa, e, tako da to je pohvalno. Evo, u svakom slučaju da je pohvalno i vjerujem da puno podataka upravo možemo dobiti na stranicama javnog nastavnog zavoda za javno zdravstvo. Usput možemo reći upravo da i danas imaju Kostreni susret sa općinskom načelnicom u 18 sati gdje isto tako mogu ljudi, odnosno mještani e, dati svoje primjedbe i svoje prijedloge vezane upravo uz e, proračun za sljedeću e, godinu. E, naravno, evo malo smo se dotaknili onih informacija, odnosno obavijesti koje mogu biti korisne za naše slušatelje, zapravo i šire od ovoga o čemu mi obično u zelenom telefonu govorimo. Pa sve to skupa nam zapravo tječe i na naš okoliš. Znači, da li grad Bakar misli ulagati u jedne stvari, a ne u druge stvari, e, šta općina Kostrene radi vezano uz svoje podmori, sve nam je to okoliše. Znači mhm. to je sve e, način na koji naši gradovi i općine odlučuju šta će se dešavati, u šta će se ulagati, a sve ima sve to skupa ima uvijek utjecaj na okoliš. To je sve opet povezano sa zelenim telefonom jer ćemo na kraju dobiti opet prijavu, a oni tamo nešto grade, mi nismo zadovoljni sa time, šta oni rade. Znači ako pratimo to od početka možemo utjecati na to i zato pozivam uvijek građane budite uvijek e, E, alertni, uvijek pažljivi, pazite šta, šta se dešava. U, u. E, svemu tome, u svakom slučaju, e, Ana, malo ćemo poslušati evo još ovog instrumentala i lagano ćemo otići prema kraju današnje emisije, pa da čujemo još malo instrumental. Maksim Mrvica. evo, e, idemo dalje u nastavku, odnosno pred sami kraj e, današnjeg druženja e, sa Anom, sa zelenim telefonom, sa udrugom Žmergo. Moramo vam uputiti jednu, jednu čestitku. E, zašto ćemo vama uputiti jednu čestitku. Mi prošli utorak nismo imali emisiju, a jedan od razloga zapravo ste zapravo bili e, vi, udruga Žmergo. Pa nam možda, e, Ana, najbolje kažete gdje ste vi to bili i zašto mi nismo imali emisiju? Pa, bila sam u Zagrebu eh, sa kolegicom Helenom Traub. Eh, inače, znači, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode organiziralo je svečanu dodjelu nagrada u zaštiti okoliša i to u eh, tri kategorije, odnosno za tri različite subi, četiri različite subjekta. Jedno su bile udruge, zatim su bile škole, poslovni subjekti i jedinice lokalne samouprave. I dodjeljivali su, su po tri nagrade za svake od tih četiri kategorije i u, znači, u odjelu udruga za e, zelenu čistku uh, e, mhm. -huh. dobio je Žmergo drugu nagradu. Mhm. Evo, naravno moramo vam e, čestitati. Mi vam želimo da osvojite prvu, nekako je uvijek ta druga tu negdje, je li tako? Ali vjerujem da sa vašim predanim radom e, iz godine u godinu, iz dana u dan, zapravo i sata u sat, e, da će to biti i drugo. Možda vam je pate na pamet da li je još netko bio iz naše županije? E, ne, iz naše županije nije bilo, koliko se ja sjećam, stvarno nikoga, tako da smo mi bili jedini. E, bilo je jako puno e, međuborskih županija koje su dobile nagradu za sustav gospodaranja otpadom. Mhm. Tako da to je definitivno nešto na što bi se naša jedinica lokalne samouprave mogla ugledati s obzirom na to kako oni to imaju lijepo riješeno. Mhm. A, zatim bilo je, što se tiče udruga, znači prvo mjesto dobio je speleološki, speleološka udruga iz Zagreba za kartiranje jamskih, jamskih mhm. znači jama u kojima je odloženo smeće. Mhm. Tako da su oni kartirali 600 jama koje su zagađene inače netaknutih jama, ali zbog toga što imaju otvorene prolaze, znači ljudi bacaju smeće unutra. To je stvarno uvijek jedan te isti problem i to je on nešto što mi zelenom čistkom stvarno pokušavamo e, riješiti, jer to je e, jako teško rješivo. To je nešto gdje vi, mislim, mi smo to radili za vrijeme zelene čistke na više mjesta e, i bez vatrogasaca, gorske službe spašavanja ili vojske vi to ne uspijevate riješiti, jer to su stvari gdje moraju ljudi biti obučeni, gdje moraju imati imati um, um, sve potrebne materijale i mehanizaciju kako bi se mogli sa špagom spuštati dole, onda je to navlačenje kanti preko kolutura gore da bi mu izbacivali nešto što neko baci, mislim stvarno. Postoje reciklažna dvorišta, Postoje besplatni broj telefona na koji možete nazvati za, da vam odvezu elektronički otpad, koristite ih, nemojte baciti u jame, to je stvarno naporno, teško je čistiti, a sjetite se da živimo na kraškom području i da većina voda koja prolazi, prolazi upravo kroz takve jame i da se skupljaju u pod, podvodnim bazenima iz kojih mi dobivamo vodu. Drugim riječima, sve što bacite tamo mi ćemo drugi dan popiti. Da. E, tako i moram pohvaliti, znači treću Nagrada dobila je još jedna e, članica e, mreže zelenih telefona, isto i članica e, zelenog foruma i jedna od partnera na ovom projektu Partnerstva za okoliš sa svojim projektom Eko knjižnica igračaka. Nju smo imali priliku islušati u našoj emisiji. Inga nam je ispričala kako oni to rade. Nakon njih otvorila se još jedna u Zagrebu. Mislim da je to stvarno jedna praksa koju bi trebalo širiti. Evo, Inga, ovim putem još jednom po čestitke. Evo, čestitke naravno i Ingi, e, čestitke Ani, čestitke udruge e, Žmergo, doista smo e, ponosni na vas i na ovu nagradu ministarstva naravno na nivou cijele Republike Hrvatske. evo samom kraju uz ovu e, sjajnu nagradu drugi Žmergo koju je eto primila e, Ana e, Golja pozdrav naravno i za Eko knjižnicu, Eko igračke i za Dragu Ingu koju smo isto imali prilike čuti u našem eteru. Na kraju smo današnje emisije Zelenog telefona gdje smo se eto dotakli ovog slijevanja otpadnih voda u more. Ana vam je podijelila nekoliko zanimljivih savjeta. Čuli ste najavu nekih od događanja, prije svega tu je Mića Marunada u Lovranu, e, tu je ekološki sajam u Opatiji, e, tu su radionice i sastanci mreže zelenih e, telefona i naravno gdje možete pogledati ono što se nudi i što se namirava u sljedećem razdoblju gdje kako ulagati. Naravno tu je i grad Bakar, ali tu je općina Kostrena, grad Opatija. Ana, jesmo sve. Jesmo, stvarno danas smo imali puno najava i puno obavijesti. A, još jedan put pozivam svih da pratite najave i obavijesti naših općina i gradova pa da skupa čuvamo okoliš. Evo, skupa ćemo čuvati e, okoliš, e, čuli ste od Ane na koji način i ovu današnju emisiju realizirala je ekipa u uvijek istom sastavu, tu je e, bio Maroje Mustapić, Ana Golja i Alinka Denona Mustapić. Do slušanja u novom zelenom telefonu sa otopljenog pola Digni glavu, osvijesti se the slave. važno čuvati okoliš. Nazovite zeleni telefon na 072 123 456 i prijavite problem o nečišćenje ili kršenje komunalnog reda. 072 123 456 Zeleni telefon na usluzi građanima, okolišu i prirodi. Moru radija. Samo je jedan radio More. Pomorski radio, Radio Bakar, 95,8 MHz.